اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعينوا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ونا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير اما بعد سو هواله زاهوله pripreme samo Allahu savršenom gospodaru svih svjetova neka hvalimo na njegovoj potpunosti a on je u svemu potpun bez mahane i manjkavosti njemu zahvalujemo na svemu što nam od njega dolazi jer nepogrešivi ne griješi savršeni ne griješi pa kad nas i musibetom pogodi tako treba da bude i to je najbolje shvatit ćemo možda nekad, a ako ne shvatimo, u to moramo da vjerujemo. Od Allaha subhanahu wa ta'ala samo pomoć, oprost i uputu tražimo. On nam je kao pomagač dovoljan. A ako nam on ne oprosti i kaznu smo već zaslužili, a nego njegova kazna je bolna, koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude. Koga Allah uzviše ni u zabludi ostavi, tome nema ni pomagača ni upućivača zato spasa tražimo kad iz ljubavi, straha i nade riječi s kojim je Allah subhanahu ve ta'ala zadovoljan govorimo i ugovoru s njim potpisujemo kad kažemo i svedočimo da nema drugog Boga sam Allaha jedine i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi wa sallam Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji Neka je Allahu salavat i selam na Muhammeda, Allahova poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga iskreno ispravno budu slijedili do sudnjega dana, moleći Allah da nas učine od takvih i usmrti kao takve i proživi se takvima. A zatim, hvala Allahu svišćom što je nakon pauze dao da se ponovno sretnemo i da o najboljim i najvećim, najboljim temama i najvećim, najkorisnijim znanjem govorimo Tema je kako povećati iman, kako povećati vjerovanje, uzrok povećanja vjerovanja, načini za povećanje imana i nazovite kako hoćete. Govorili smo o tome šta je vjerovanje kod Ahli Sunneta. Govorili smo o tome šta je vjerovanje kod novotarskih sekti po pitanju imana koji su pogriješili. Spominjali smo dokaze da se iman povećava i smanjuje, da se povećava pokornošću, a smanjuje nepokornošću ili samim nečinjenim pokornosti. Spominjali smo i dokaz upravo za ovaj detalj jer je bitan. Mnogi koji, se, koji su na ehli sunetske akide zanemaruju tu stvar, a to je da kad god se vap ne tvoj se iman umanjuje, makar ne griješio, samo manje u odnosu na griješenje. I kad god sjediš i umjesto tapkaša neko drugi radi dobra djela u odnosu na njih, ti zaostaješ i tvoje iman manji. Braćo moja, jačina imana nam je prijeko potrebna na ovom i na onom svijetu. Iman, kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullah, ostavlja svjetlo u srcu ili tragi utjecaj u srcu. On ga poredi sa svjetlom to svjetlo se nužno mora otičitovati na riječi i na dijela onoga koji ih izgovara i djeluje. Svako ko ima iman, ima i svjetlo. Spram jačine imana, a neki sam ima. Jaka su i svjetla. Ta svjetla se prenose na riječi i dijela. A manifestuje se na ovom svijetu uticajem tih riječi i tih dijela na ostalom zavisno kakva su. Pa čovjek za jedno te isto dijelo može da dobije nagradu 10 puta, 10 sevapa, 70 sevapa, 700 sevapa i više od toga kaže poslanik Salomona. Čovjek sa jednom pomoći ili sadakom može da pomogne jednog insana ili više insana. Može da pomogne ili uradi ono što je naumio i da se time zadrži nagrada ili da se da bude pokretač nečega što se odmota kasnije pa da mu na ahiretu se budu ili prikažu se nagrade o kojima on nije mogao ni saniti. A svoj on pokrenuo tim činom prvim. On je mislio nešto uraditi. A kad je to uradio, ono je proizvelo drugih stvari korisnih i za sve što nastane tim njegovim uzrokom, bit će nagrađen. To je to svjetlo koji se pokazuje. Svi mi pričamo, sebi i drugima. Svi mi razmišljamo, svi mi slušamo i učimo i čitamo hvala Allahu svišenom. Jedne te iste informacije, riječi, savjete, upozorenja, nekoliko puta čujemo. Od različitih ljudi, pa se desi moment da neko kaže pa te po komunja pogodi pa te natjera da konačno počneš po tome da radiš. I drugi su tu rečenicu govorili. Ali nisu uspjeli da pokrenu u tebi ništa. To je Allahova blagodat koju daje kome hoće, kad hoće i koliko hoće. Nije uvijek trajna. Spram je čine imana i svjetla imana u srcu insan sretnije živi što više, jače i bolje vjeruje. Rahatluk u duši osjeća. Osjeća okus imana i to ne neki okus, nego slast kao što je došlo u hadisu. A u slatkom čovjek uživa. I što se više iman smanjuje, ta slast se gubi i nestaje i svako svjetlo, ako se dovoljno smanji, može da se ugasi. Pa čovjek ne do Allah može da ostane bez vjere nakon što je vjeri bio. Može da se svojim stopama vrati i to Allah uzviše ne ashabi upozorava. A mi smo preći dan se poziva i upozorava za to. Napad je najbolja odbrana uvijek. Onaj ko se trudi da ojača svoj iman, Allah mu zunom neće učiniti, Allah će ga pomoći svakom je olakšan ono za što je stvoren. To je prva stvar. Druga stvar, on radi suprotno onome čega se najviše boji. Jer pravi vjernik boji se da se vrati u nevjerstvo kao se boji da bude bačen u vatru. Takvi su osjetili slast imana. I on teži ka povećanju i što više teži ka povećanju siguran je od gašenja. A ne može nikog konstantno da poveća ovaj iman bez da mu se umanji. Iman se svakom od nas umanji. Kad prestanemo raditi dobra djela, automatski počne polako na nas zaduje. A pošto nismo meleci, nego smo insani, grešnici, kad god uradimo manji ili veći grijeh, onda se još više se umanji. I iman istovremeno može kod čovjeka da se umanjuje i povećava shodno tome što radiš. Jer iman ima svoje ogranke. I iman je u srcu, iman je na riječima, iman je na dijelima i u dijelima. I naučili smo da je iman ubjeđenje riječ i djelo, ili djelovanje srcem, jezikom i djelima, koji se povećava pokornošću, smanje nepokornošću. I zato se ljudi razlikuju, razlikujemo, baš svi, po stepenu jačini imana. Jer se iman povećava sa mnogo aspekta. I se ta tako smanjuje. Sa aspekta znanja. Koliko si čuo, koliko znaš, koliko je do tebe doprlo s aspekta objeđenja, koji su objeđen one stvari koje znaš, s aspekta greška šaka iz neznanja. Ljudi mogu da negiraju neku stvar od vjere, a da ne izađu iz vjere. Ali neće biti za to nagrađen sigurno. Što zato što ne zna da je ona od vjere? Pa čovjek negira nešto, a bio bi obavezan da to prihvati i u to vjeruje i da se tu ubijedi, pa bi mu se iman više struko povećao. Pa nije on isti kao onaj ko zna taj propis i u njega vjeruje s aspekta toga čime si obavezan u datom momentu. Da li si obavezan ili nisi neku stvar. Koliko znaš stvari kojima si obavezan. Koliko se toga držiš. Koliko si ubijeđen u to. Koliko si iskren kad nešto radiš. I mnogo, mnogo drugih stvari. Nećemo vas time opterećivati jer je tema sama po sebi praktična puno bitnija od ovih stvari. Želim samo reći znači da se iman sa mnogo različitih aspekata povećava, odnosno manje, i da ljudi se razlikuju po tome koliko su obavezani, koliko znaju šta su obavezani, kad žive, koliko toga vjeruju, koliko su ubijeđeni, jer ubijeđenje nije isto, nije isto vidjeti, čut, nije isto čut od povjerenog, povjerljivog i od nekog koga nemaš povjerenje, pa možda jeste, možda nije, i tako dalje, i tako dalje. Sve to utiče na, na dijela srca, a zatim na dijela jezika i tijela koja prati srce. I srce je glavno i srce je glavni organ. Ako je dobar, dobro je sve ostalo, kao što je došlo u hadisu. Ako je pokvaren, sve ostalo je pokvareno. I zato ćemo, ako Bog da kroz praktične stvari, odnosno načine, vidjeti da ono što mi mislimo, kad, ili što nam prvo na um padne, kad kažemo povećava se pokornosti, pokornošću ili dobrim dijelima, ili dobrim, ili činjenjem dobra, kao što spominju u definicijama, a smanjuje griješenjem, kao što neki kažu, ili nepokornošću, to jest nečinjenjem pokornosti, kao što je ispravnije, ono što nam prvo na padne, da je to posljednja stvar kojom se ima povećava, je najslabija stvar. A to su praktično vraćanje dobrih dijela. Nije to samo pokornost. Nismo mi ti, time samo obavezani. To je plod našeg stabla kojih se iman zove. Koji se iman zove kojeg je Allah u Kur'anu nazvao imanom. Kad kaže lijepa riječ, riječ je ko lijepo drvo. Drvo imana. Ima korijen. Ima stablo. Ima grane. Ima plodove lišće koji ga ukrašavaju. Naravno, mi sadimo drva vočke, na primjer, radi plodova. Ali nećeš da bi plod ako nema sve ovosta. I ovo je bitno. I bitnije. Jer plod kad ubereš, nema ga više sve dok ponovno istog drveta ne nastane novi plod. I nastaje će novi plod sve dok je drvo u redu. A kad drvo posjećeš jednom, bez obzira koliko si ubrao s njega plodova, nećeš više ubrati ništa. Čovjek treba da shvati i da se bavi korisnim i bitnim jačim stvarima iz kojih će kasnije proizaći kvalitetni plodovi i brojni plodovi koji se zovu praktična dobra djela. Učenjaci kad govore o razlozima za povećanje imana, na prvom mjestu spominju najbitniju stvar. A to je ispravno šarijatsko znanje. Znanje. I nema ništa da je bitnije i korisnije i čime se više iman povećava. Iman onakav kakav jeste, u ispravnoj definiciji, od ispravnog korisnog šerijaskog znanja. I zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao učene nad onima koji to nisu. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje stvari i posebno se obraća i uzdiže psa i spominje ga da je bio s onima ili psa podučenog izuzima odnosno na one druge koji nisu podučeni lovu, na primjer, i tako dalje, a kamo li insana? I zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men seneke tariqan il tenisu fihi ilmen sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Ko bude krenuo putem traži će time znanje Allah će mu olakšati put ka džennetu. Znanje ko znanje i ova prva tačka zaista seminar zaslužuje, ne ders, a mi ćemo mu dati jedan dio dersa. Jer ovdje je cilj samo da skupimo informacije osnovne, da napravimo sebi program i kasnije da krenemo ako Bog da u primjenu koristići i držajući se tvrsto za one stvari koji su bitnije, jače i korisnije, a zatim ostale će same na dođak Jer očigledno je da radimo naopako i zato imamo i rezultate naopake sprem naših dijela. Dobra djela su nam cilj najčešće. I kad kažemo dobra djela, mislimo na ono praktično a nijedno dobro djelo nije ispravno, nije primljeno kod Allah ako nije iskreno ispravno. Da bi bio iskren, moraš naučiti šta je iskreno, moraš imati znanje o iskrenosti. Da bi bio ispravan, moraš da uraditi onako kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uradio, a to ne dolazi u snu, nego Boga mi najavi, kad se dobro ugrije stolice i uči, slušaj i čita. Pa da bi uradio dobro djelo, bilo kako moraš znati kako se radi, zašto se radi kad je dobro, kad nije, kad je propisan, u kojem vremenu, koliko, kome, zašto. I zato je znanje uvijek prije riječi djela. Znanje, braćo moja, povećava ima na nekoliko načina. I to po sljedećem redoslijedu. Najbolje znanje, jer je prva stvar koju učenjaci spominju, a nije najjača, ali ima svoj razlog, jer ona je temelj i osnova svih znanja, svo, svih nauka koje vode ka džennetu kažu islamski učenjaci, učenje Kur'ana s njegovim razmišljanjem. Čitanje Kur'ana razmišljajući njegovom značenju. Sljedeća tačka je puno bitnija i jača. I govorit ćemo o njoj ako Bog da detaljnije. Ali ta tačka proizilazi iz Kur'ana jer je Allah to znanje spomenuo u Kur'anu. Kao i svako drugo znanje. Kur'an je, braćo moja, objava najbolja pismo od Allaha subhanahu wa ta'ala zadnjem umetu i to svakom pojedincu među njima, muškarcu i ženi, džinu ili insanu. Allah ti poslao pismo 604 stranice onom ushafu kojeg mi najčešće imamo. I u njemu je presovano šerijasko znanje. Svaki ders koji čujete, svaka knjiga u islamu koja je napisana od početka do kraja i do sudnji dana koja bude napisana sve je to tumačenje neče iz Svaki hadis kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuo, objavio poslaniku Muhammedu sallallahu sallam, pa nam on prenio i 23 godine njegovog sallallahu aleyhi ve sellem života su samo tumačenje Kur'ana. I zato se Kur'an spominje na prvom mjestu, iako je to jedna od praktičnih stvari. kaže kućenje Kur'ana uz razmišljanje o njegovim polukama. To podrazumiva najmanje tri, odnosno četiri stvari. Prva je da u svakoj kući bude mushaf. Druga je da znaš arapski jezik ili da imaš prevod Kur'ana. Treća je da mu izdvajaš vrijeme svaki dan čitajući ne radi čitanja, a samo čitanje i baljeti se vab. Kada čita radi čitanja, imaš se vab. Ali to je nije ova stvar. To nije znanje gospoda, ono zadnje praktično djelo. Nego da razmišljaš o tim, o tim stvarima, što onome ko ne zna arapski, obavezuje ga da ima i da čita tefsir Kur'ana. Je samo ono šturo napisano što se zove prevodom znači na bilo koji jezik nije dovoljno, kao i sam arapski tekst. Kažem da je u Koranu presovano znanje. I četvrta stra, stvar bez koje nećeš ostvariti ništa je rad onome što Allah u Koranu kaže, pitajte učenje ako ne znate. Onaj ko bude čitao Koran svaki dan, onaj ko bude razmišljao bar malo o nekom ajetu koji mu zapadne za oko, a bilo bi lijepo da svaku stranicu fila analizira, polako onda pa ako treba smanji količinu onoga što čita, a poveća razmišljanje. Onaj ko to bude radio, naći će na mnoge negativnosti. Prvo bi trebao da potraži u tefsiru, da čita zajedno komentar Korana, da nabavi naravno čit, svega toga. Svaka knjiga koju imate u kući je manje vrijedna od tefsira Korana. Dobio si pismo od Boga. Ne razumiješ ga, šta trebaš raditi? zatvoriti i um, zamotati u peškir, ili traži sebi dermana, traži sebi lijeka. Poruka se tiče, tebi je poslan. I četvrta stvar, sve što ti nije jasno, sve što ti nije logično, se tako izrazi. Sve što ti je novo, a bit će toga puno. Pa ti nekako se ne slaže sa onim što si negdje čuo. Pitaj učene ako ne znaš idi i slušaj. Sjedenje na dersu je praktični primjer ovo, primjene ovoga. O čemu se govori? I musliman ne bi trebao da živi bez dersa, barem jednom sedmično. I da ima nekoga koga zna i kojeg on zna, čije se znanje uvjerio, da ga smije pitat i da ga može nazvat. I da ga ima priliku nakon dersa kad je otvoreno pitat. Da se može s njim posaditi neće te ne savjetovati onaj ko te ne zna kao onaj ko te zna. Nikad. Bez obzira koliko količinu zna ima. A neće te upoznat onaj ko te ne viđa. Pred kim ne sjediš redom. Isti savjet traži, isti problem imaš. Ali Boga mi je puno korisnije kad insan zna i zna pozadinu svega toga i zna kakav si i zna tvoje slabe tačke pa ti onda da lijek sprem tvog stanja, a ne samo sprem bolesti a neka smo potrebni se vjerati. I zato je bitno da insan znači prisustuje tim stvarima kako bi razumio poruku od Boga. Jer mi to radimo. U Kur'anu je znanje o Allahu i znanje o ljudima i znanje o razlozima našeg stvaranja i znanje o tome gdje idemo i šta nas čeka. Znanje o nagradi i kazni znanje o tome kako postići nagradu i kako izbeći kaznu, znanje o tome kako su prošli oni koji su radili ispravno i kako će na onom svijetu proći i kako su prošli oni koji su odbili i kako će na onom svijetu proći pa da vidiš gdje da se usmjeriš, u koju skupinu da odeš, odnosno kojoj da se pridružiš. I sve je to ono što se zove šerijaskim znanjem kompletno znanje obavezama ljudi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Neke stvari su direktno, neke indirektno spomenute. Neke stvari su detaljno objašnjene, neke samo u kratkim crtama, pa su kasnije u hadisima i u govorima učenjaka, učenjaka razrađene i detaljno pojašnjene. Poslani sa zem nije umro, a da nije vjeru cijelu pojasnio. Allah subhanahu wa ta'ala se zakleo u Korana će tu vjeru čuvati. Dakle, i mushaf i sunet poslanike sa zemlje. Allah subhanahu wa ta'ala odabrao naslednike, naslednike poslanika i one koji od njih uče i one koji ih prenosi. I tako se znanje čuva, i tako se znanje dostane, i tako se znanje primjeni. Jer ne možeš primijeniti nešto što ne znaš, a ne možeš znati ako nisi učio. Slušao, pitao, čitao. I zato učenjaci spominju Kur'an kao osnovu, a iz ove stvari, braćo moja, prozilazi sve drugo, što se zove učenje vjeri ili slušanje o vjeri. A zatim praktične stvari koje su ili najbitnija stvar kao druga stvar u okviru govora o znanju kojem se posebno povećava ima je spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala kroz imena i osobine. Da upoznaš svog gospodara preko, ono, preko onoga čime se on stvorenima predstavio. Allah nam se jasno predstavio što je htio da znamo o njemu, to je objavio ili u ili sunnetu. Zato je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala najsevapniji, najkoristniji, najvredniji govor, najbitniji govor. Ne klenja isto onaj ko Allaha poznaje i onaj ko ga ne poznaje. Ne posti isto onaj ko zna više Allahu kao onaj ko zna manje o Ne daje sadaku isto. Nisu isti ni učani. Wallahi dunjaluk ne gleda očima istine. I ne radi svoj posao dunjalučki isto onaj ko spoznaje Allaha više u odnosu na onaj koji spoznaje Allaha manje. Ne uživa u blagodati koju ima onaj ko poznaje Allaha bolje i onaj ko poznaje Allaha manje. Ne saburi na iskušenjima isto. Ne gleda na smrt koja će sigurno svima nama doći isto. Onaj ko Allaha poznaje bolje i onaj koji e, zna manje. Ili on njemu ne zna ništa da nas Allah sačuva toga. Wallahi, bez raka se može, bez hrane se može. Možeš umrijeti, ali ćeš opet živjeti. Jer ima druga faza. Ali bez Allaha se nema kud umrijeti. I nema gdje i kako živjeti. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže innama jahša Allahe min ibadih na onama inna Allahe azizu gafur. Allaha se najbolje, najviše boje, odnosno strahu poštovanje imaju. Staje strah koji proizilazi iz znanja, zove se hašijet, i koji produkuje najbolja djela. Strah, ne samo strah, Allah je zabranio, kaznit će me, in tačka, ko što većina ljudi zna. Ako da znaš ko je taj koji ti je zabranio i kakve ono osobine ima i kako on zna da se rasrdi i šta tebe slijedi ako se rasrdi još sad dok si živ i kakav je osjećaj klanjati i moliti se gospodaru koji je na tebe srditi i šta te čeka na onom svijetu. I kakvu on milost posjeduje. I koliko je on darežljiv. I koliko je on strpljiv. I kako se obhodi prema stvorenima. I kako on i kakve spletke postavlja. I kako ljude navlači kad hoće da ih kazni. I kako ih osramoti na ovom svijetu. I kako ih kažnjava na onom svijetu. I kako ti daje i povećava zbog svakog dobro koji su činje i mnoge, mnoge druge stvari. O Allahu rečno, a zatim način ophođenja Allaha po svanim sunetima Allahovi na zemlji, da insan uči i poznaje. Sve je to dio nauke o Allahu uzvišenom. Pa ćeš onda da ga voliš, pa ćeš onda da ga veličaš, pa ćeš onda da se poniziš kako treba, pa ćeš onda da žurno radiš ono što je naredio i da žurno ostavljaš ono što je zabranio i da ne žališ što te prošlo nešto od harama i da se sustržiš kad te šeitani okupiraju, ne jedan nego više njih pa izgubiš tri četvrtine pameti i sve te vuče nekakav grije i opet ne uradiš. A 99% ljudi ga u takvom stanju uradi. I onda kad te prođe i kad se smiriš, onda shvatiš šta si bio da se ne izdražava drugačije. I kako te Allah sačuo. I kako si mogao da zabrljaš pa nadrljaš. Men kane billahi a'raf kane minhu ahvaf. Ko Allaha više poznaje, taj ga se više i boji. A kad se Allaha boji, se to na Bogu bojazu koja nam je propisana, koja podrazumijeva činjenje o naređenje gostavne zabrane, ti si sretnik još na ovom svijetu. Jesi postigao najveći cilj. A najveći cilj, braćo moja, nije ništa drugo do Allahovo zadovoljstva. I on se ne postiže na sudnjem danu. On se postiže od sad pa nadalje u budućem ako je Allah danas s tobom zadovoljan i sutra i do kraja života sigurno će biti s tobom zadovoljan u kaboru pa ćete počastiti ko nikog i na sudnjem danu pa ćete zaštiti svakog belaja i počastiti kad su svi u belaju i uvešite u džennet među prvima i na najveće stepene, a sučuvat ćete od dva tre, prije i kasnije. A ako čekaš, hoće li Allah s tobom biti zadovoljan tamo, to nije više čekanje od milosti, čekanje milosti osuđenik na nešto čeka milost, a ne bi bio osuđenik da nije pogriješio. Pa toliko griješio da su ga uhvatili, pa ga osudili, pa dokaze pre, pred njim iznijeli. Nije to neka greška usputna. Nego je baš na Pa onda čeka, hoće li mu se smilovati ili će ga kazniti. I ta će se Allah mnogima smilovati. Ali će mnogi kazniti da nemamo garancije šta će s nas biti. Zato se Allahovo zadovoljstvo traži. I to stavno treba pred očima da bude cilj. A to se neće postići ako ne poznaješ Allaha subhanahu wa ta'ala pa ćeš se osloniti na neku od njegovih osobina, ne znajući da Allah ima puno više osobina s kojima, koje, koje direktno utiču na, na kosmos čitav, pa i na ljude i džine. I preko njih se obhodi sa stvorenjima, pa nećeš dati prednosti nekoj stvari i nećeš sebi dopustiti da ti ta stvar bude uzrok zavođenja na ovom svijetu. Molim Allah da nas pomoni da ga spoznamo što više i što bolje i da se usrećimo time. Jer zaista sreća se doživljava na dunjalku prije ahireta. Treća stvar, braćo moja, nakon učenja i čitavanja Kur'ana, zatim spoznaje Allaha, a vezana je za ispravno znanje kojom se posebno povećava vjerovanje je čitanje sire poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da čitaš ili slušaš onome s kim je Allah zadovoljan. O najboljem primjeru. Lekad kane nekom fi rasuli dahi usvetun hasana. Vi u Allahom poslaniku imate najbolji primjer da vidiš kakav musliman treba da bude. A time ćeš vidjet kako se Allah voli, kako se Allah veliča, kako se sa Allahom najviše oživa. Kad kaže sallallahu alaihi sallam, udepšano mi je dunjalo kad žene i mirisi, ali vrhunas mi je radosti u namazu. Niskim ko sa Allahom. Kako se ibaditi najviše. Kako se za ovu vjeru bori. Kako se za ovu vjeru vladuje kako se za ovu vjeru žrtvuje, kako se prašta, kako se saburi, kako se zahvaljuje i mnoge druge stvari. 23 godine života, zlatni primjer svakom vjernikom. Svakoj pojedinačnoj predaji pouke i poruke. Koliko ćete puta čut naslov predavanja pouke i poruke iz hadisa? Većina tih predavanja, braćo moja, nastaju tako što daje, ja pročita knjigu od 200, 300, 500 stranica koja isti takav naslov ne odnosi. Znači, ja vam pričam 40-50 minuta poluke i poluke iz jednog hadisa. A neko je napisao 300 stranica. Pouka i poruka. Pa su mi to pročitali, malo saželi, pa vam prenijeli. koliko ima hadisa, koliko ima predaja koje govore o poslanicu svem životu, načinu života, ibadetu, obhođenju s ljudima, hrani, piću, odjevanju, pogledu na zunjalog. Sve nam to treba. U svemu tome je za nas najbolji primjer. I zato kad učiš i čitaš o njemu, nužno je da ti se poveća ljubav prema njemu, to je samo posebi bade, tako da se povećava iman. Nužno ti je da se povećava ubiđenje, da vidiš da je Allah poslao jednog čovjeka na planetu, protiv cijele planete, ta, da ih sve poziva i pozvoji ih pobjedi. Naučiš da se sve mogućim, ništa nije nemoguće. Da se moraš osloniti na Allaha, da nije sve u sebe, bimo o tome ćemo kasnije ako Bog govoriti. Nego da je kader glavna stvar, a sebe bi su bitne, ali sporedni. Pa se ne oslanjaš na sebe, nego na ono što možeš da uradiš od sebe. Kad vidiš bitke poslanika sa Lanzermu, nijedno nije bio brojniji Ni u jednoj nije bio opremljeni. Ni u jednoj, braćo moja, pa ni na Honeinu, kad ih je zavelo mnoštvo, jer ih nije bilo najviše u odnosu na dotad, ali opet je bilo puno manje u odnosu na neprijatelja. I svaku su probili. Manje ili više. Jednu su izgubili. I svaki put će vjernik ili vjernici izgubit. Ako se usude isto postupiti. Ako se usude poslanikov sunet odbiti, Preporuku naredbu odbiti, Ima da izgubi u onome što namjeravaju činiti. Bez obzira da to bila odnos prema drugim ili njegova neka, njegovi neki plan. Jedna zar, zabrana prekršena ili naredba. Nemojte silazit dok vam se ne kaže tačka. Šta god bilo dole, nemojte silazit dok vam se ne kaže. To je razlog poraza na uhudu. I to Allah u Kur'anu kaže pogriješili ste, kaže. A sajt, nakon što vam je pokazao ono što volite, to je ratni plijen. Sebe grijeha je pohlepa. Ali je grijeh bio kršenje naredbe. A rezultat je bio poraz i ranjavanje najboljih stvorenja. Ko bude čitao siru, naći će mnoge stvari gdje će mu se ubjeđenje pojačati, a zatim i ostala djela. Naći će najbolje primjere. Naučit će kako se na svijet gleda naučit će mnoge od načina kako Allah obhodi se sa stvorenjima. A to su bitne stvari. Jer se historija ponavlja, to je Allah tako htio. I ako je neko nešto uradio pa tako dobro prošao ili loše prošao, znaj da i ti ako tako uradiš proćeš na isto, isti način. Pa ako je loše izbjegni to, ako je dobro radi to i ne, ne brini, šta će drugi reći? A najbolji primjer ono što se dešavalo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Njegov odnos u Mekki, sprem ostalim stanovnicima kad je bio potlačen, kad je bio man, manje, je dokaz svima nama i svakom muslimanu koji ne živi u šarijetskoj državi. Kako se musliman obhodi kad nije na vlasti? Njegov odnos u Medini, u islamskoj državi, je dokaz onima koji žive s muslimanima u islamskom sistemu. Kako se obhodi vladar sa podanicima, podanici s vladarom, kako se čuva zajednica i tako dalje i tako dalje. I primjera toga je mnogo tema opet sama za sebe. Četvrta stvar u okviru šerijskog znanja kojom se povećava iman je razmišljanje o ljepotama islama. Svaki Allah, propis šerijatski je idealan, savršen, potpun, bez mame. Ako misliš suprotno, onda prigovaraš Allahu i misliš da Allah nešto nije znao da ti ino propiše. Koliko ima propisa koji nam djeluju kruti, blagi, ovo ili ono, našim manjkavim i raznoraznim utjecajima zaprljanim razumima djeluje tako. A to je najbolje nešto. Jer je Allah direktno to propisao, lično. Izgovorio Kur'anu ili Meleku Džibrilu, on donio Muhammedu sallallahu alaihi wa tako i nastao hadisu svaki propis u potpunosti odgovara pojedincu ili zajednici. I svaki je propis od prvog do posljednjeg, od najvećeg do najmenjeg, a ima ih bezbroj, tako kažem, kad bi o njemu čovjek razmišljao i vidio bi prednosti toga i vidio bi mahane nerađena po tome, primjene toga, ima da mu se poveća i ljubav prema Bogu i zahvalnost Allahu na toj blagodati i želja za primjenom i vezano za taj propis i vezano za Boga i onaj osjećaj sigurnosti koji je vama bitan čovjek u životu. Jedna od najbitnijih faktora bez koje nema uživanja, ni, ni u čemu drugom je sigurnost. Ona se ovaj, postiže, a i manifestuje na razne načine. Pa je ovo jedna stvar, kad imaš dobar oslonac. A nama je Allah direktno oslonac, nema bolje oslonaca, samo što mi ne razmišljamo o tome pa se okrećeš lijevo i, desno i onda ne vidiš ono što, te, što ti je dovoljno, jer sam Allah, ništa nam svakako nije dovoljno. A imamo nabor. Pa je u primjeni, u načinu života i u svemu tome. Kad sam razmišljao o ljepoti islamskih propisa, islama kao vjere, vjere koju, za koju Allah kaže da je u upotpuni, usavrši. Ništa bolje od mene. Nužda bi mi se povećalo vjerovanje i u srcu, a zatim na jeziku i u djelima. Sljedeća stvar kojom se povećava vjerovanje je razmišljanje o životopisu, čitanje tačnije, pa i razmišljanje, uzimanje pouke i to iz dvije grupacije. Prvo su prethodni narodi, ono što znamo, pričamo, ispriča o vjerovjesnicima i njihovim narodima, a drugo i za nas bitnije o dobrim našim prethodnicima da čitamo, slušamo i učimo. Zato što je insan insan. I svaki insan ima sa sobom, še, sa šetana koji ga najbolje poznaje, studira ga s njim, živo održajan do smrti. Pored drugih koji nalete ponekad pa pomognu u tom. I insan sa svojim šetanom stalo vodi dialoge. I on mu bacuje misli, zna kakav je, kako razmišlja pa kad spomeneš i meleka, i to Allah spomine kao razlog i odgovor mušticima kad kažu mušnici zašto nije poslao meleka, Allah im odgovara da im govara najbolje, da, im najbolje odgovara čovjek, jedan od njih. Onda im sad kaže, ba pa to su meleci mogu oni. Allah spostao čovjeka, probro jednog od nas, od krvi od mesa, jede, pije, sve ostale potrebe ima. Krije se, pancire stavlja, bori se. I tako dalje, i tako dalje da nam bude primjer. onda šeki šapne i kaže, a to je poslanik lako, ja ne možete iko poslanik. E, ima ljudi koji se ugledali na najbolji primjer, pa su, ni su meleci, ni poslanici, ljudi koji ja i ti, i nisu svi bili učenjaci, kao što nismo svi mi učenjaci, nego je bio onaj onom, onaj onome, bili su naši dobri predotnici. I kad čitamo o tim ljudima, I vidimo kako im je Allah subhanahu wa ta'ala dao taufika da mogu za kratko vrijeme da urade ogromna djela. I vidimo uzročno posljedniću vezu u tome svemu ko su im bili roditelji, ko su im bili odgajatelji, ko im je usadio te velike ambicije, kako su odrastali, kako su planirali, kako su nešto uradili da jedan insan za umet čitav napravi uslugu ogromnu zbog koje ga spominju stoljećima kasnije. Vidjet ćemo isto tako ono što je najbitnije. Da su to ljudi koji su se shvatili svoju ulogu i obavezu s jedne strane. Velike ambicije imali, isplanirali i ono najbitnije, žrtvovali se. Pa su uradili nešto što države nisu mogli. Ima ih koliko hoćete. ima ih koliko hoćete. I zato kad Islam čita o prethodnicima, mora da se motiviše, mora da mu se objeđenje poveća, mora da se s njima suosjeća, on stvarno da sebe u tome pronađe, pa da popravi neke stvari. Može i da vidi greške koje su napravili, pa da ih izbjegne, da ne ide istim putem, ono što su učinjaci spominju po greške, historičari i tako dalje. I tako, Ovdje se može spomenuti primjera puno, ja sam već skoro potrošio vrijeme za predavanje, napola sam o teme. Spomenut ću vam dva kratka primjera, ukratko. Nakon Ebu Bekra, kojim je Allah dao odlučnost da sam zaštiti vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala je nadahnuo imama Ahmeda ibn Hanbala da zaštiti vjeru od iskrivljenja kad je glava odlazila, ako nećeš poslušati vladara kojeg su novotari izmijenili, skrivili, pa je narod na kufr pozivao, Ima Ahmed je znao da tu ne smije popustiti. Pa je stao. I žrtvovao. Zajedno sa nekolicinom učinaka od koji su neki preselili, neki ubijeni. Ima Ahmed je bio najutisaniji tad. I kao što njegov učenici kažu da je on popustio, svi bi mi zapisali, svi bi mi govorili drugačije. Vjerali bi se za nijema. Umet bi govorio da je Kur'an stvoren, to je kufr. A vladar, halifa je taj tjerao ljude na to. I naravno nije mogao natjerati, promijeniti ubjeđenje ljudi ako ne promijeni ubjeđenje u lenje. Pa je neki uspio da zastraši, neki su svakako bili na tom putu. Mogao je neke i podnijeti, ko što uvijek bude, neki su stali i nisu htjeli da, da mijenjaju. Pa je zbog bitnosti te stvari prije nego što je uspio da utiče i da naredi, jer znao je da tu nema naređivanja, to je Božije. I tu ga ni niko poslušati, a kamo li da mora. Ispipavaju teren, pa je zaslao zaslanike, pa je tu bila situacija kakve je bilo. Na kraju ima Mahmed je priveden, mučen, ali popustio nije. Nakon što je izašao i nije ništa promijenio, ni umet, svoje vjerovanje nije promijenio. Dio učinak je uzeo za olakšicu, kad ide glava, smiješ, da će riječi kufra, pa su govorili, ali kad je došlo do njega, on je znao da nema više, on nema pravo na olakšicu. Jer ako on kaže, niko više ostao nije. I kad budeš doveden u takvu situaciju, onda ćeš reći istinu. Jer bolje je vjera nego dunjanog. Da se sačuva. Život traje nakon ovog svijeta. Čuvo ga, ne čuvo, valja tići ima Ahmed je izdržao, pa ga je Allah uzdigao i imamo učinio prvakom. I zahvalio mu učenjaci, do, i to će rad do sudnjeg dana na tome. Ima Ahmed nakon zatvore, nakon mučenja, stavljan biva u kućni pritvor dugo vremena. U svemu tome mu jednog dana kuca na vrata, otvara Imam Ahmed i vidi prosjaka u droncima. Kaže mu, onako naški, što bi mi rekli, gdje si mene našao? Vidiš kako za stanje. Kad ja sam Beqij ibn Mahlad, došao sam iz Endelusa čak, uglavnom pješke, da učim vjeru od tebe. A dok je on prošao nekoliko mjeseci ili godina koliko mi je trebalo iz Španije do Bagdada, to se stvari zdešavale, nije znao šta će. On je došao da uči da ide na des. Došao i čuo da imamo pritvor i to kućno. Pa kaže, ja nisam prosjak, nego ne vidim drugog načina osim ovako, ja ću tebi dolazi svaki dan, a ti men daj po jednu informaciju, po jedan hadis. Pa je dugi niz mjeseci ili čak godina, ne znam tačno koliko, čovjek istog dana pored policije prolazio koja ga je čuvala i kucao na vratima i svi ga vrijeđali i smijavali mu se što bi uziriš mama čovjeka u kućnom pritvoru, gdje ideš od njih, prosi, što si prezobrazan i tako dalje što komšije misle o njima. Pretvarao se da je prosjak sramotio sebe Allaha radi i učio od imama kad niko od njeg učin, ni, učit nije mogao. Taj čovjek je napisao najveći musnad koji ih nema ravnog. Zato čovjeka kažu kad se vrati u Endalus da ispune Endalus hadisima. I mnoge druge stvari to je jedini čovjek nakon što je Allah oslobodio i zamijenio i uzeo sebi tog halifu i imama uzdigao i kad su ga hiljade ljudi slušali, to je jedini čovjek zbog je imam ders prekino, otkazao i pokupio svu tu svitu u posjetu njemu. Među hiljadama ljudi imam pita gdje je Bekir da počne ders. Pa kad ima počne, jednog ga nije bilo gdje, kaže bolestan, kad idemo mi nego obići. I zamisli kad hiljade ljudi dođu na vrata, to obiđu ti bolestan. Kaže, nakon toga nisu me, kaže, prestali častit, ugađat mi zbog te posjede, kaže on, zato što mi imam došao na vrata. Allah uzir je na ovom svijetu, ali zbog žrtve, kaže on. Čovjek je ponizio sebe, Allah radi pa ga je Allah uzdigo i nego spomeni, ostao i ostaće. I koristi koje su učinio su nemjerljive našim dunjavoškim razvojima, samo Allah zna koliko će ga nagraditi, koliko je hajda uradio za svoju državu i za svoju pokrajinu, plus gdje god se naša usput. I njegova znanja se dan danas prenosi širi. Mi nismo u stanju da se dođe. Mi hoćemo jakog imana da budemo, da nas fitne ne pokose, a fitne kako sudnji, sudnji dan približava sve su jače i jače. A ne možemo klip da pregledamo kod kući. Mi nismo u stanju svesku zadrži da imamo. Evo vidite koliko vas je donijelo sveske. Ebu Hurere kaže, nikome ne zavidim ko što zavidim Abdullah ibn Amr ibn al-Asu. Jer niko, mislim da niko od mene više nije prenio hadisa osim on, zato što je on pisao, a ja nisam znao da piše. Mi hoćemo u džennet, a poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Allahova roba skupa, Allahova roba je skupa, Allahova roba je džennet. Ako na dunjalu ko možete jeftim parama kupi skupe stvari, onda se spravo nadajemo džennetu. Ako bezvredni dunjaluk kod Allaha totalno bezvredan, a za nas nešto vrednije odnosno na ono drugo, moraš protuvrijednost u veliku lož da bi dobio, kako misliš vječni džennet dobiti? Bez žrtve, bez ubjeđenja, bez poniznosti rada Allaha, bez ustrajnosti, bez žrtvovanja svega što na tom putu treba. A nećeš se žrtvovati ako ovdje jako nije. I zato učit u Allahu i o poslaniku i o učenjacima i o pobožnjacima i o velikanima kako bi se insan motivisao i ugledao na nje. Nakon ove stvari učenjaci spominju ostale nauke kojima se postižu koristi raznorazne ljudima i kojima se postiže i povećava objeđenje jer se kroz njih uče kosmički zakoni, a to je svakako sljedeća tačka. Ovim završavamo priču samo o znanju. Druga stvar kojom se povećava ima nakon znanja je razmišljanje o Allahovim stvorenjima i o Allahovom stvaranju. Gledanje u nebo je i sam po sebi sa razmišljanjem. I to je sunet Muhammeda sallallahu alaihi wa Da čovjek nekad i danju, a nekad noću baci pogled malo i samo razmisli ono malo što vidi. A gore iznad toga ima svega. Puno više. Da baci iz pogled na planinu. Ispunjenu brdima. Pa zamisliš da zumiraš brdo. Šumovito. Pa jedno drvo A svi znamo šta je drvo. I koliko samo nacija, generacija živi na tom drvu. I živjela je. Na drvu. Na drvetu. Od mrava, insekata, raznorazni. Gore, dolje. Ispod njega u zemlji. Na granama, gnjezda i slične stvari, plodovi. Pa probaj postoje od zumira. Kad se dobro napuniš razmišljajući o drvetu i onome što je na njemu i oko njega i kako je Allah hrani i poji i kako raste, i kako ostari pa se osuši, pa posjećeno bude ili samo iz strane i padne, kao što ćemo im jednog dana. Pouke i porke. Pa pogledaj malo to okolinu njegovu, pa to brdo, pa tu planinu. Pa zašto je Allah stvorio? Da zbog nije zemljotresa, nema stalno. Radi nas, kako će Allah jednog dana pokrenuti pa jedno od druge, od drugu sasut, pa uprah pretvoriti i zemlju izravnati. Razmisli onome što je bilo, onome što je sad i onome što će biti. Morati se objeđenje povećati. I sve to Allah stvore zbog tebe. Da bi tebe iskušao i nagradio u džennet, osim ako sam ne biješ htio. Da bi tebi služilo na ovom svijetu, da bi ti koristio. Morati se povećati ljubav, i zahvalnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to su ibadete za sve posebe. Svaki od njih koliko se poveća, toliko se imam poveća. Moraš spoznat dio veličine Allaha subhanahu wa ta'ala kad vidiš koliko su velika njegova stvorenja, sunce, nebo. A oni ih upravlja kako hoće, ne mogu maknut bez njega. Morate se povećati poniznost. I tako dalje, i tako dalje. Razmišljaj. Allah ti pamet dao za to. Razmišljaj. Inna fi إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب zaista je u stvari nebesa i zemlje smjeni dana i noći su znakovi, dokazi, ne jedan. Za one koji pamet imaju. A niko od nas neće reći da nije, jel tako ne? Pametan je onaj koga to razmišljanje natira da bude ono što dalje Allah spomeni. al Alladine yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, koji spominju Allaha sjedeći, stojeći na bokovima i razmišljaju i onda kažu Rabbena ma khalaqta hadha batila, gospodar nisi ovo džaba stvorio, uzalo stvorio, ima razlog. Pa onda razmišljaš svom razlogu, zašto živiš, kuda odlaziš, šta te čeka, pa onda primjeniš što I Allahovo zadovoljstvo ostatku života tražiš, pa ćeš da dobiješ i uživaš. Uživat sad, do smrti, dok to uganjaš, dok tražiš Allahovo zadovoljstvo, dok Allahu ugađaš, makar protiv sebe i svojih protjeva i uživat ćeš na onom svijetu kad bude najpotrebnije. Nakon što se naučimo, napojimo znanjem šarijaskim kroz Kur'an, kroz poznaju Allaha učenja akide, kroz siru, kroz ostale stvari i što popunimo određene dijelove u našim srcima, srcima i praznine, koje se ne mogu poput osim razmišljanjem o Allahovim stvorenjima, sad smo spremni da djelujemo. Tek sad dolazi je djela. I to ne djela ona koja nama na um padaju. Pregibanje, davanje i tako dalje. Prvo ovdje mora da djeluje. Mora da proradi. Pa će se onda pokazati na tijelu. Pa će tijelo da se pokrene govorom ili radnjama. Dijela Dijela srca jako objeđenje. Ja velika ljubav. Ljubav roba prema rabu, koja se ne, ne poredi ni svakom drugom. Veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. poštovanje, strah, nada, osjećaj kajanja, osjećaj ovisnosti i mnoge, mnoge druge stvari. To će se povećati. Ako se to poveća, ti si spreman kad se kaže uraditi, radiš, kad se kaže ne uradi, ne uradiš. Mislim, time na ono što nam Allah naređe i zabranje. Pa su dijela srca bitnija i o srcu treba biti puno više vođeno pažnje i brige nego o samim dijelima tijela ili jezika. Pa kad u srcu bude nur jak, iskrenost velika, objeđenje jako, onda kad kažeš Allah da ta riječ djeluje i da traje i da ostane nakon tvoje smrti. I kad uradiš to ostaje i to traje, bude primljeno i zapisano kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ćeš naći na, na sudnjem danu i bude korisnije što jači iman, to i korisnije i djelotvornije i sevapnije na ovom svijetu. Zatim dijela jezika, nakon što srce proradi, pa se čovjek naježi ili raznježi kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za Kur'an Allahu nazzan ahsan al-hadithi kitabu mutashabihim mathanije taqša'iru minhu džuludu alladhina jahšavna rabbehum thumme talinu džuluduhum a ila dhikri Allah Allah kaže objavlje najbolji govor ajeti knjiga čije se rečence ponavljaju svako malo najzimo na slične priče ali nisu isti, ima dodatnije koristi Allah ne dangubi u Kur'anu nego nama dozira, onako kako nam najbolje treba. Kaže, raznježe se kože oni koji vjeruju. Naježe se. Pa se raznježe. Radi spominjanja Allaha i krenu ka spominjanju Allaha. Tako se tumači onaj moment kad čitaš i učiš, kao što kaže dio učenjaka, kad učiš i čitaš, pa te, što bi mi rekli, pogodi ajet. Ta će proizvesti u tebi ono što se straži tek. I tako bi trebao cijeli Kur'an od Fatihe do sure nas da na nas djeli. Allah priča, a ti čitaš i slušaš. Allah ti dopusti da njegove riječi citiraš. Kad god ga spominješ, Allah te spominje. Dok god učiš Kur'an, Allah tebe spominje. Tebe, tvoj imenom i prezimenom. Najbolje poruke koje možeš pročitati ikad, tu su. I još ti kaže, ako ne budeš, teško tebi. Pa o sebi govori. Pa ti obećava nagradu. Mora da utiče na tebe. pa moraš da se razneziš, pošto kreniš, da pokaziš ono ja u sebi, kako god bilo, što god te spračavalo. Pa da spojiš bratske ili rodbinske veze ako si ih prekido ranije. Pa da daš sadako ako si štokario. Pa da skrušen budeš, da razmišljaš ono što učiš ako si prije toga nemaran bio i nealko razmišljao i tako dalje i tako. Tek onda dolazi na naplatu. I onda dođe insan i kaže, nemam kada naučim sufaru sve ovo sebi zabranio. I sve ovo sebi zabranio. Maš ljude koji se hvale kako su bratska djeca, kako su odrasli, ostarili, umrli na asfaltu, a pa nikad u nebo nije pogledao. Nikad nije pogledao pogledom razmišljanja, makar u taj asfalt. I misli da je bolji od drugih. Prvo ohlo je, a to je strogo zabranjeno. A drugo, proklasti u sebi život haosu, ali tu hauštan isto ti dođe ako si viš ko hajva. A mnogi se tako postavljaju. Jedu, piju i pomno opće i to ime život. I onda dođe i kaže ja sam djete sa asfalta. Ovi se račići ovako i nako govori. Allah sačuva. Pogledaš lijevo, pogledaš desno, trči za dunjalukom, niti je naučio vjeru, nema kad na drs, niti je pogledao u život, u ljude, kako su prošli oni koji su trčali, koji on sad što trči, šta su postigli, šta su iza sebe ostali i šta od toga imaju sad koristi. Niti je se okoristio od poruka, jer nema kad mnogi sufaro da nauči, nema kad mnogi teđvid da nauči, nema kad da čita, nema kad tefsir, da gleda naders da dođe i tako dalje. Ljudi, ako se iko nađe u ovome, nek zna da nisam njega imenom prezimom cilio, nego sam ga cilio osobino. Njega sam cilio. Slovo nek se ljuti. Jer ja ovo ne govorim da bi nekog vrijeđao. Nego da bih postakao. Doći ćete na sudnji dan svi i ja s vama. I pitaće Allah svakoga imene i vas za ono što smo pogriješili je li iko bio da te opomene? I svi ćemo reći da jeste. Jer je Allah svakom postao opomenjača tokom života. Nemojmo sebi dozvoliti da zapadnemo u tako stanje. Nemojmo sebi dozvoliti da nakon godinu, dvije, pet, deset napredovanja uvijede makar postepeno polako, a mogli smo brže da smo htjeli. Prva fitna koja je najđe nas pokosi. Pa nas odvede u sektu a neki izvjeri odvede, izvede. Hvala Allah uzvišeno za ovih 20 godina na sunetu sva što sam se nagledao. I vallahi nisam siguran. Nimalo za sebe. I najpreća doba koju mogu Allah putiti da me sačuva, da mi poveća uputu i da me usmrti na istinu. Čovjek dvije godine u islamu, nije se otrežnio kako treba još uvijek. Svakom živom pametuje. U sva što se petlja. U usvači nije sumnja. I onda ga vidiš još dvije godine stagnira i na igli završi, bez namaza. Razočara se prvo u vjeru, pa u dunjaluk i ode Allah vječno. A u džanet sigurno neće. Zatim idu dijela tijela, namaz, pouzek, atač, sve ostale stvari. Kad su u pitanju dijela, braćo moja, Allah uzvišeni u hadizu kod siju kaže najbolje čini se može čovjek približiti su farzovi. Ono što samo mu Tako da je naredba uvijek jača i korisnija od ostalih stvari i pohvalnije. I nemojmo sebi dozvoliti da ustrajavamo na nekim pohvalnim stvarima, a da zapostavljamo obavezni. Poredajmo stvari po prioritetima, ako ne znamo, naučimo, jer svakako znanje prije riječi djela slijedi. Postoje zatim tri sebeba koji su posebno jaki i koriste u povećanju vjerovanja i ustrajnosti na pravom putu. Prvi i najjači među njima je uzimanje učešća u pozivanju Allahovu vjeru. Rekao sam na početku da je napad najbolja odbrana i da čovjek što više teži ka povećanju, toliko je sigurni, siguran od gašenja, a zatim od smanjivanja imana. Učenjaci kažu za Islam da je takav ako ga ne širiš, pobigne od tebe i ode nekome ko će ga cijeniti širik za njih se žrtvovati. Manje ili više pominjate o nekad skroz napusti da Allah sačuva, nekad se odvjere ostane samo čahura koja podrazumijeva da ćeš se dobro okisaliti u džahenemu prije nego uđe to vidiš. A grozne oboravište. Nema bolje stvari nakon farzova, a i ovo ovaj je vid farza samo kolektivne, ne individualne. U, u, u, u globalu. Nema bolje stvari nakon onih nužnih stvari koje te čine muslimanom, zatim farzova, namaz, po zekat, hađ, gdje čovjek može uložiti svoje vrijeme, svoj medak, svoje tijelo, od pozivanja u Allahu vjeru ili podučavanja vjeri. Mi znamo da se insan lijep osjeća kad nekom valja. Je li tako ili nije? Ima li ko da nije osjetio na lijepo osjećaj kad nekom pomogneš? Šta god da si mu pomogao, ti si mu privremeno pomogao, osim ako mu pomogneš da bude bolji vjernik. Samo si mu ta trajna pomogao. Čovjek beskušnik, napraviš mu kuću i nađeš mu posao. Bo ovo drugo jače od prvog, bolje, korisnije. I dakle, kad ima posao, snađe se. Kod da si ga robstva oslobodio s jedne strane s druge strane i on i kuća i posao će nestati. To je privremeno ljudi. S jedne strane misliš da si postigao, ma nikomu valjno nije ko ja. S druge strane, onaj koga poduči jednom propisu, ili da učestvuješ da ga podučiš jednom propisu, zbog kojeg će možda biti uveden u dženet, ili spašen od džehenema, bolje je nego sve to što se uradio. I ne ima boljeg, bolje koristi. I ne možeš bolje pomoć i više pomoć nikome od toga da ga pomogneš na ahiretu, a ne na dunjalku. Dunjalku se prođe. A treba pomagati u svemu ljudima. I blago onoma ko, ko dobro čini, njemu se dobro vraća, uvijek to osjetili. I zato i metak, i vrijeme, i život, i tijelo, i zdravlje potrošit u pomaganju i širenju Allahove vjere. Pomoć nekome da se sačuva izla, iz, izbavi iz džehennema ne možeš mu valjati ničim bolje. Da uđe u džennet, da mu se poveća da ređa u džennetu, pa nema ništa u džennetu, pa ni mjesto koje bit zauzima da vrijedi, ili nema ništa na dunjaluku da vrijedi kod to mjesto. Znači to je bolje od dunjaluka cijelo. Ja zamislim da mu sprat džennetski čitav daš više. Koliko toga ima. Allah daje da ređe u džennetu na osnovu dobrih dijela. Na osnovu imana. A nema to bez propisa. Spoznaje pa primjenje. Pa da ga naučiš šta treba i kako treba. I ako ne možeš ti da naučiš, da pomogneš kad se podučava i tamo gdje se širi i uči, to je nešto najbolje čime čovjek može učvrsti sebe na pravom putu, koristi drugome i postići velike nagrade na onom svijetu i osjeti zadovoljstvo najveće na ovom svijetu. Sljedeća stvar, kojim se čovjek pomaže da ustraje i povećava svoje vjerovanje je druženje sa dobrim ljudima. U ovom slučaju, u ovoj situaciji, dobar je svako onaj ko na tebe pozitivno utiče. I loš je svako onaj ko na tebe negativno utiče, makar on za sebe bio najbolji na ovom i na onom svijetu. Imate ljudi pobožnih, imate ljudi učenih koji su korisni umetu, ali tebi nisu. Ti od njih fajde neke ne vidiš, ti s njima nisi bolji musliman. Naprotiv, možda imaš i problema s njim. Od takvog bježi kod onog najgorak. Ne moju ga smatrati lošim, nije lošim. Ali za tebi je takav loše društvo. I to je dokazano da ima ljudi koji, za koje znaš da su bolji od tebe, ali za tebe dobri nisu. A kamo li sa ostalima? Pa čovjek svakako mora izbjegavati druženje i sjela sa onima koji su na nevjerstvu ili na grijehu, pogotovo dok se čini grije. Izbjegavati mjesta gdje se grijeh čini. A zatim svakog onoga, makoliko on bio dobar, ko na tebe loše utiče i druži se s onima koji na tebe dobro utiču. Kad kažem dobro i loše, ne misli na moj i tvoj osjećaj. Da ti neko leži, pa te polako u džahennem uđe ti ne primijetiš. Nego na ono što je dobro u objavi, što je propisano kao dobro i loše. Tamo gdje se iman poveća i osjećaš se fino, desi se da insan nakon sjela dođe i klanja. I klanja ljepše nego što je klanjao prije inače. Nešto ga motivisalo. Desi se da nakon sjela ne možeš vitre da klanjaš, nije ti ni do čega, ti je samo zaspat. Smorio te čovjek. Bez obzira kada odmotavaš film, sve se ovjeri pričalo, ali nije nekak, nije tema bila kako treba. A da ne kažemo grijesima. I zato insan ako nađe jednog ili više ljudi da na njega pozitivno utječe, neka čuva ko najbolje plaka. A ostali bi svakako trebalo počistiti iz života. Pošto sam previše odužio, baš previše odužio. Samo ću najaviti da je posljednja stvar kojom se povećava iman, izbjegavanje svega čime se umanjuje iman. I to je u jednoj tema sljedećeg obora predavanja stvari koje umanjuju, nagrizaju, jedu, odnose naše vjerovanje. Mogu ga u potpunosti od njih, tako njih se njima prepustimo. Pa eto, ko bude mogo bujrom, Molim Allah da nas okoristi o ovome što smo čuli i onome što, ako bude suđeno, budemo govorili dok smo živi, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da ono što ste zapisali, pročitate sebi, a zatim svojim porodicama, prenesete i ostavite, je zaista ono što je iskreno ne propada. Desi se da insan nađe sve skod djeda ili pradjeda, i pročita korisnu stvar i primjenjuje svojoj djeci šir. I djed usred svog kabora odjednom se iznenadi prilivom novih dobrih dijela i blagodati nakon što ih možda 50 godina nije bilo. Ne znate kad će Allah tada djeluje. Nemojte nijedno od dobrih dijela da malim, ništavnim ili bezvrednim smatrate. To nam je zabranjeno hadisom. Pa molim Allah subhanahu da ovo što smo radili bude iskreno, ispravno i kod je primljeno i da da efekta i koristi za nas i oni nakon nas. Amin. Alhamdulillah. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى